Esalamu alaikum, da li je potrebno slijediti mezhebe i ne unositi razdor i ne priznavati mezhebe ako nemaju jak dokaz? Po ovom pitanju, znači, e, ispravno je da sve mezhebe koji su temeljeni, četiri mezheba, znači, svaki stav koji je prisutan u mezhebu, onaj koji je ispravan i ko slijedi taj stav imaće nagradu. Onaj koji je prihvatio drugi stav, ali znači temelji ga na, na Kur'anu i na sunnetu, čak i ako pogreši ima nagradu. Tako da moramo uvažavati različite stavove u pitanju fikha tako da na tom pitanju ne smijemo dovoditi u pitanje ako neko je podučen drugačije ili slično i nađemo te razlike, znači ako je to utemeljeno u fikhu, onda moramo uzeti obzir. Ako neko traga i želi da dosljedno zna šta je ispravnije, onda on ima, ima nagradu onaj koji proučava i da bi saznao da bi dokučio što je bolje, ali nikako znači, u fikskim pitanjima koji imaju utemeljenja u mezhebu, a nisu novotarije, znači takve stavove uvažavamo.